Sura 110 An-Nasr Pomoć Medina 3 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Iza jaa nasrullahi wal fath Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا I vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Ti veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i moli ga da ti oprosti. On je uvijek pokajanje primao.